Pauwi ka na, Alexa. Oo. Kung mangiinis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo? Ah, gusto ko sanang ihatid ka. Ha? May masama ba sa sinabi ko? Seryoso ka? O bagong trip lang yan? Napakinggan ninyo ang isang tagpo sa kwentong inyong susubaybayan sa linggong ito. At ngayon, si Miss Charo Santos. ang nakaraan. Dahil tumahimik si Calvin, inisip ng magkaibigang May at Alexa na natauhan na ito. At hindi na pinagtitipan pa si Alexa. Kaya wala na rin manggugulo pa sa kanila. Subalit, nagkamali sila. Dahil may ginawang kalokohan si Calvin na lalong ikinagalit ni Alexa nagkaroon sila ng pagtatalo na nauwi sa biglang paghalik ni Calvin sa dalaga. Lalo itong ikinagalit ni Alexa. Lalo na nang may kumalat na video sa kanilang eskwelahan tungkol sa pangyayari na ikinatakot rin ni Alexa. Buong akala ko'y hindi na niya ako iistorbohin pa at baliwala na ako kay Calvin. Mali pala ako. Dahil minsan nag-iisa ako at ginagawang busy ang sarili sa pagbabasa ng aming lesson, nagulat ako sa bigla ng paglapit sa akin. Ah, pasensya ka na kung naistorbo kita. Kung nandito ka para inisin ako o pagtripan, please lang, iwan mo na ako. Ah, no! <laughs> Wala akong maling gagawin. At hindi kita pagtitripan. Eh bakit ka nandito? Ano kailangan mo? Uh, just to say, I'm sorry. Uh, para sa'yo. Uh, ano namang gimmick yan? Ba't binibigyan mo ako ng flowers? Puon ba ako? Patay ba ako? Para bigyan mo ako niyan? <laughs> Peace offering ko to. Inaamin mo ang kasalanan mo? Oo. Kahit na may mali ka, Di ko pa rin dapat ginawa yun. Alam ko, kabastusan yun. Buti alam mo. Kaya nga humihingi ako ng tawad. Sorry na, Alexa. <sighs> okay na. Kaya mo naman palang di maging signal number 4 sa kayabangan. Eh. <laughs> Ibig sabihin, okay na. Tinatanggap mo na ang paghingi ko ng sorry. <sighs> Ang kulit mo rin, no? Oo, baka magbago pa ang isip ko. Salamat, ha. Ah. Ah, alis na ako. Mm, yung flowers mo, dalhin mo na. <laughs> Para sa'yo yan. Mas gaganda ka pa kapag may hawak ang bulaklak. Sige, alis na ako. Anong drama yun, Tol? Ang alin? Yung pagbibigay mo ng flowers kay Alexa. Wala yun. Ano yun? Basta naisipan mo lang? Nakipag-ayos lang ako sa kanya. Bakit nga? Ayaw ko nang may kaaway. Tapos, Ganun lang. tol, nilagnat ka ba? Baka kasi kumbulsyonin ka. Bakit ka nga nakipagbati sa kanya? At may flowers pang kasama. Nangyari ba? Kailangan may dahilan. Ano naman? Hindi ko rin maintindihan kung bakit itinigil na ni Calvin ang pang-inis sa akin. O baka naman natakot siya dahil alam niyang kakasahan ko ang kalokohan niya. Hanggang minsan, pagkatapos ng aming klase, nagmamadali akong umuwi nang sundan niya ako. Alexa, sandali. Pauwi ka na? Oo, hindi ba obvious? Nagmamadali ako, di ba? Saka kung mga inis ka na naman, pwede ba? Tama na. Ano ba kailangan mo? <laughs> Gusto ko sanang ihatid ka. <clears throat> Ha? May masama ba sa sinabi ko? <sighs> Seryoso ka? O bagong trip lang yan? Seryoso ako. Sige, Calvin. Payad kaming ihatid mo. Asa ba nakapark ang kotse mo? <laughs> May ano ka ba? Pumayag na ba ako? Besh, huwag ka na nga ang choosy. Nag-offer na yung tao na ihatid tayo. Inarte ka pa. Ano gusto mo? Pumila tayo na matagal sa terminal at makipagsiksikan? Ako gusto ko na umuwi at makisakay. Oh, Kapal ano? kami. Ay naku, matagal ko nang alam yan. Sige Calvin, okay na si Alexa. Ihatid mo na kami kasi payag na siya. Sakay daw kayo ng kaibigan mo si May ng kotse. May nagatid sa inyo? Ah, ano pa? Ah, nakisabay lang po kami. Eh, sino naman yun? Isang mabait naming classmate. Kung lalaki yun, siguradong isa sa inyo ang kursunada niya. Ikaw ba yun, Alexa? Po! Pa naman! Ay, anak. Hindi ka pangit. Nagmana ka sa akin. Kaya hindi nakakapagtaka kung may binatang magkagusto sa'yo. Pero itong tandaan mo ha. Mm. Pag-aaral muna ang asikasuhin mo para matupad mo mga pangarap mo, ha? Parang wala yata sa focus ang paglalaro mo ng bilyar. Minamalas lang. Bakit? Ano bang iniisip mo? Wala. Alam mo, hindi ka naman artista pero denial king ka eh. Uy, hindi ka artista kaya magpakatotoo ka na. Si Alexa ba? <sighs> Naku, tol. Seryoso ka ba sa kanya? Baka kasi trip mo lang siya. Hindi ko rin maintindihan, Jake. Wala kasi nung mangyari yon. Yung hinalikan ko siya, hindi siya maalis sa isip ko eh. Gusto ko lagi ko siyang nakikita. Hmm, toink. Tol, alam ko na. Uwian na. May nanalo na. In love ka na kay Tiger Girl. Charo, naisip ko na nagtitrip lang si Calvin. Kaya ang pag-alok niya para ihatid ako pa uwi ay hindi na niya gagawin pa. Kaya lang, mali ako. Dahil inaraw-araw niya yon hanggang sa hindi ko na rin nagawang tumanggi. Kasi nga, matagal ko na rin naman siyang crush. Ayaw ko lang ipahalata kay Calvin. Ah, okay lang ba na kumain muna tayo bago kita ihatid sa inyo? May magagawa pa ba ako? na nandito na tayo sa loob ng restaurant. <laughs> Salamat ah. Ano nga palang gusto mong kainin? Ah, ikaw nang bahala. Para kasi ang hirap basahin ng mga pagkain dito eh. <laughs> Sige, ako nang bahala. Yun na lang madalas orderin namin ng mama ko. dyan. Hindi, no? Eh, hindi ba pumayag kang kumain kayo sa labas? Didate na nga yun. Nagutom lang siya. At dahil sakay ako ng kotse niya, sumama na ako sa loob. Sige, alibay pa more. Yun kasi yung totoo. Bes, ba't di mo pa kasi aminin na type mo na rin si Chinito? Ay, awan ko sa'yo. Uy, huwag ka nga. If I know, dati pa kinikilig ka na sa kanya. Hindi no, hindi raw. Eh, ramdam na ramdam ko nga ang kilig mo. Nakaka-ground parang kuryente. Ay, loka-loka. Bes, dapat nga maging thankful ka. Kasi ang taong inaasam ng iba, mukhang sa'yo mapupunta. O, di ba? Ang saya! Napapangiti ka riyan, anak. Habang tinitingnan mo cellphone mo. <laughs> Ah, masaya lang po ako, ma. Meron ka bang gustong i-share sa akin? Ah, saka na lang po. May girlfriend ka na ba? Ah, <laughs> magagalit ba kayo kung sasabihin ko pong meron? <laughs> Of course not. Bakit ako magagalit? Binata ka na. Hindi namang katakataka magkaroon ka ng girlfriend. Yan ang mama ko. Ah, pero ma, hindi ko pa po siya girlfriend. Nasa process pa ng pangliligaw. Okay, pero sana hindi ako madidisappoint. Alam mo kung ano ang gusto ko. Uh, what do you mean, ma? Ayoko kung sino-sino lang. Kailangan may pagmamalaki ko siya. Lalo na sa ating pamilya. May Chinese blood din ba siya na gaya natin? nagkakaproblema ka kay Alexa? Siguro naman, maiintindihan ako ni Mama. Eh, paano kung hindi? Only child ako. Siyempre, ayaw ni Mama na makita niya ako malungkot. Kaya? Hindi ko rin kasi ini-expect na mahuhulog ang loob mo kay Alexa. Ako rin naman. Kaya lang, ganun yata talaga ang love. Parang lindol. Biglang darating ng intensity na inang lakas. Yayanagin ang mundo ko at babaguhin ang buhay ko. Tol, in love ka na nga. Kung baka hugot ka, wagas eh. May mapagkunwari mang pagmamahal, subalit nararamdaman pa rin ng puso kung ang pag-ibig ay tunay Totoong pagmamahal na nga ba ang nararamdaman ni Calvin sa dalaga? Mga kapamilya, huwag ang sundan ng mga susunod pang pangyayari sa ating tampok na kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang video dito sa Maalaala Mo Kaya sa DZMM. Ito po si Charo Santos. Magandang hapon po mga kapamilya.